بسم الله الرحمن الرحيم O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje nizase. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti, a Allah prašta i samilostan je. الحجاب بت من قولهم في حيرة واضطراب حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعد عودي حرة كالسحابة ولكن كيف كيف كيف أنزعه Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser.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 A to se neće ostvariti osim ako se zatvore svi putevi koji vode u nemoral. Stoga je uzvišeni Allah te barake o teala obavezao muslimanku da obuče šerijatsku odjeću koja se zove hijab. Kaže uzvišeni Allah te barake o teala Ja ejuhan nebi, kulli ezvađike, obenatike, onisa il mu'minin, judnine alejhinne min dželabi bihin. Zalike edna ju'rafne fala ju'zein. wa kana Allahu gafuran rahima. O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika, neka svoje džilbabe, svoju odjeću, neka niza se spuste. Tako će najlakše prepoznate biti, pa neće biti uznemiravane. Allah mogo, mnogo prašta i milostivije. I s druge strane, tretira islam razgoličavanje jednim od najtežih grijeha i bojati se da ih uzvišeni Allah neće oprostiti i bojati se da će žena koja tako postupa završiti u najdubljim džehennemskim dubinama. Kaže uzvišeni Allah te barak je o teala وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى i boravite u svojim kućama i nemojte se razgoličavati kao što su se žene razgoličavale u pagansko vrijeme. I boravite u svojim kućama. To je najbolji hijab za ženu je kuća. Jer hijab postoje dvije vrste. Hijab od zidova i hijab od platna. Pa je ovaj prvi hijab ovdje spomenut i boravite u svojim kućama. Pa ako žena bude primorana da skine i da iziđe iz tog prvog hijjaba, neka ne skida nikako drugi hijjab. A to je hijjab koji je na njenom tijelu. Bileži imam tabarani u svome srednjem muadžemu, imam Ahmed u svome musnedu od Abdullaha ibn Mesauda da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao žena je avret, žena je stidna, a avret je nešto što treba pokriti. Pa kada iziđe iz svoje kuće, kaže, šeitan je uljepša u očima ljudi zavede je da bi njome ljude zavodio. Abdullah ibn Mas'ud je protefsirio nama ovo značenje hadisa. Što znači istašrafe hašipan? Što znači to? Kaže Abdullah ibn Mas'ud, kako bilježi ibn Ebi Šejve u svome Musannefu, znači da joj šeitan priđe nakon što izađe iz svoje kuće da joj kaže slušaj, nećeš proći ni pored jedne osobe, a da neće biti zadivljena tobom. Pa ona misli da cijeli dunjaluk gleda u nju. Kaže, pa je uljepšao u očima ljudi, tako da smatra da svako gleda u nju. I dalje kaže poslanik sallallahu sallame, a najbliža svome gospodaru biva kada je fi qari bejtiha, kada je na dnu svoje kuće. Kar u arapskom znači dno. Kaže se karul bahr, to znači dubina, znači dno mora. Kada je na dnu svoje kuće. Kako da to razumijemo? Poslanik sallallahu sallam kaže u hadisu koga bilježi mame Budavud, Namaz žene u njenoj sobici je bolji od namaza u njene kuće. Što znači sobica? Unutar kuće ima jedna soba koja nema prozora, nema ništa zatvorena, i iskrivenija je nego što je u kući, jer ako prolazi pored prozora, može vjetar da digne zavjesu pa da je neko vidi. Kaže, namaz u njenoj kućici, sobici je bolji u njenoj kući, a bolji u njenoj kući nego u džamiji, zato što je tamo izložena pogledima. E to je značenje na dno svoje kuće da bude što skrivenija i što dalje od prozora da je ne ko vidio. Tako kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No međutim, nema smetnje da žena muslimanka, kada ima potrebu da iziđe van svoje kuće, kako je došlo u hadisu koga bilježi imam Buharija i drugi od Ajša radijallahu talanha kaže izišla je Seuda, kćerka, zema, izišla je jedno veće, na veće, izišla je na polje. Pa je vidio Omer radijallahu anhu, pa joj kaže, dobro se pazi o Seuda kako izlaziš. Tako mi je Laha, kaže, ti nisi nama skrivena, znamo da si to ti. Poznao je zato što je bila žena, žena koja je bila krupna. Kaže, dobro se čuvaj kako izlaziš i pazi se. Pa je došla kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, dok je bio u kući Ajšinoj, pa mu je to spomenula. Kaže, Ajša, ohovo je te aša indi večerao poslanik sa osreme datule kodajše. Večerao. Pa kada mu je to spomenula, oborio je svoju glavu i šutao. Pa mu je došla objava da je, pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallame, kadezin Allahu le kunne an tahruđen li hava iđi kun, kaže Allah je vama dozvolio da izlazite iz svojih kuća kada imate potrebu. Pogledajte koliko je hrabar bio Omer da kaže majici vjernika, pazi se kako izlaziš i pazi što radiš, ti nam nisi skrivena. No, međutim, poslanik s.a.v. nije osudio riječi Omera, nego kaže, izađite po potrebi. Pa žena kada ima potrebu, izlazi iz svoje kuće. Kada nema potrebu, ne izlazi. Pogrdno je da žena muslimanka, koja je odjevena u šerijatsku nošnju, zna sve jednu trgovinu i gdje god koja akcija ima u trgovini. Možda zna to bolje nego neki biznis, biznismeni koji rade na pijaci. To je pogrdno da ne može biti pogrdnije. Izađi, kako kaže poslanik sa osaname, kada imaš potrebu. Slobodno izađi, ali po potrebi. Bez potrebe da žena muslimanka izlazi i šeta po korzu. To je pogrdno da ne može biti pogrdnije. Takvi postupci su bili pogrdni u najboljim društvima. Pa kako onda u društvima u kojima, u kojima mi živimo? Draga moja braćo, hijab ima brojne svoje odlike. Ima brojne svoje odlike. Zaboravio sam spomenuti ili sjetio sam se da imam Kurto bi navodio svome tefsiru da je njegov učitelj Ibn Arabi el Maliki, poznati učenjak, da je rekao, kaže, Allah se smilovao ženama Napolisa. Nisam nikad vidio boljih žena. obišao sam, kaže, hiljadu mjesta, nikada nisam vidio boljeg mjesta od žena Napolisa, odnosno od tih žena. Kaže, nisam mogao vidjeti nikada žene na putu do petka. Izlazili bi petkom i odlazile u džamiju i vraćale se nakon toga kućama i opet do narednog petka nisam mogao vidjeti ni jedne žene. Rahimehullahu Teala. To je bilo, on je preselio 543. hijđarske godine. Draga moja braćo, hijab ima brojne svoje odlike. Prvo, hijab je pokornost Allahu i poslaniku. I hijab je iman vjerovanje i hijab je taharet. Kaže uzvišeni Allah te barak je o teala. O kulnil mu'minat je gdudne mine bsari hinne o jahfazne furuđe hun. I reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka svoja stidna mjesta čuvaju. Wala yubdina zinatahun illa ma zahara minha. I neka ne pokazuju svoj ukrasa osim ono što je onako spoljašnje. I kaže uzvišeni Allah te barak o teala. Ja ejuhan nebi, kulli ezvađike o benatike oni sajl mu'minin, judnine alejhinne min djelabi bihin. O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjerovjesnika, neka svoje ogrtače niza se spuste. Pa je to pokornost Allahu i pokornost poslaniku, sallallahu alaihi sallame. I kaže uzvišeni Allah te barak o teala, o iza se eltumuhunne metaan, fes eluhunne min waraj hijab a kada budete od njih nešto tražili, od žena poslanika sallallahu alaihi wasallam, tražite to iza zastora, zalikum atheru li kulubikum o kulubihin. To je čišće za vaša i za njihova, i za njihova srca. Jer oko dok ne vidi neće srce poželjeti, pa oko pokvari čovjekovo srce i njegove udove. Drugo, hijab je čednost. Hijab je čednost, a islam postiče na čednost. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio čednost kako je došlo u hadisu Ebu Sufjana koga bilježi Imam Buhari u svom Sahihu kada je otišao kod Herakla pa ga je pitao šta vam naređuje taj čovjek koji tvrdi za sebe da je poslanik. Kaže obožavajte Allaha i nemojte mu druga pripisivati i ostavite ono što su govorili vaši roditelji i naređuje nam namaz i čednost i iskrenost i dobročinstvo. Dalje Hidžab je zastor. A uzvišen je Allah Tebarak je otala voli one koji se zastiru. Došlo je u hadisu koga nam prenosi Jala ibn Šeddad ibn Eus Allahu anhu a zabilježio ga imam Ahmed i Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenoslaca da je rekao, kaže poslanik sallallahu sallame Uzvišeni Allah je stidljiv i onaj koji zastire. I voli zastiranje i voli stid. I kaže uzvišeni Allah te barek tela za našeg oca. Kako mu je podario blagodat zastiranja u džennetu kaže inne leke ella te džu'a fiha wala tara. Ti nećeš nikada ožednje, ogladnjeti u džennetu i nećeš biti go, bit ćeš zastrti. Bićeš zastrt. I kaže uzvišeni Allah te barake o teala, Ja beni Ademe, kad enzelna alejkum libasen juvari se u atikum moriša. O sinovi Ademovi, mi smo vam spustili ili dali vam odjeću koja će vaša stidna mjesta pokrivati i raskošnu odjeću, a odjeća bogobojaznosti, to je bolje. I došla je kod imama Buhari u njegovom sahihu, od Ebu Horeire, da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao Musa alejhi je bio stidljiv čovjek od njegove kože se nije ništa vidjelo bio je stidljiv da se ništa od njegove kože nije vidjelo naravno osim onoga što je nužao se vidi a to su lice i šake kada je poznati hanefijski učenjak koji se zvao El Kiasani bio u Šamu, Tražio je od njega kralj u to vrijeme koji se zvao Nurudin, koji je bio pravedan vladar, da ostane tu. Pa je rekao, ja ne mogu ostati ovdje, moja žena traži od mene da se vratimo. A njegova žena je bila poznati fekih, učenjak, koja je bila kćerka njegovog šeha, koji se zvao Alauddin Muhammed ibn Ahmed Esamrakandi. Imao je knjigu koju je nazvao Tohfetul Fukaha. Pa je došao ovaj njegov učenik i dao komentar na tu knjigu koju je nazvao Bedaju Sanaja Fitartibe Šaraja u deset tomova i ta je knjiga bila mehr njegovoj kćerki. Dao je tu knjigu kao mehr svome učitelju da bi oženio njegovu kćerku. I toliko je poštovao svoju njegovu kćerku, svoju ženu, zbog svoga šeha da nije mogao odbiti ništa od onoga što je tražila od njega. Pa je tražila da se vrate, pa je rekao ja ne mogu žena traži da se vratimo, a ja ne odbijam njenu želju. Pa je poslao kralj jednog slugu, dječaka, da razgovara sa njom, da je ubijedi da ovaj ostane. Da se narod koristi od njega. Pa je pozvala svoga muža, jeli, imama Kesanija, Ebu Bekra ibn Mesauda, al Kesanija, koji je bio nazvan Melikul Ulema, vladar Uleme, kralj Uleme. Kaže mu, Allahov robe, zar je toliko, kaže, tvoj fik izblijedio, da se mi, kaže, poslao slugu i dozvolio da sluga dođe kod mene. Zar ti nije jasno, kaže, da me ne smije vidjeti? Pa kad je to čuo kralj, poslao je ženu da razgovara, da razgovara, da razgovara sa njim. Odnosno sa njom o tome da da ima El ostane u Halebu, odnosno da ostane u Šam. Dalje, četvrto, hijab je stid. Stid. Jedno od najpohvalnijih svoj svojstava kod muslimana, bio muškarac ili žena je stid. Pa ako je stid kod muškarca lijep, onda je kod žene ljepši. I govorili smo o stidu u posebnoj hudbi. I spomljali mnoge hadise, kao što su riječi poslanika Salosarame, stid je od imana. I kao što su njegove riječi, u stidu je svako dobro. I kao što su njegove riječi koje nam prenosi Abdullah ibn Omar kod ibn Mađe i hadis je dobar, kako kaže šeh Albani, kaže svaki, svaka vjera ima, ima svoj huluk a huluk islama je stid. A huluk islama je stid. Peto i zadnje, huluk islama, draga moja braćo, savršeno odgovara ljubomori. Odnosno, hijab savršeno odgovara ljubomori. Ljubomora je u islamu pohvalno svojstvo. Naročito kod muškarca je pohvalno svojstvo. A ljubomora je, kako kaže imam Nehas, poznati učenjak jezika, da je ljubomora da čovjek štiti svoju porodicu, ženu i sve bližnje, misli se na ženski pol, da ih ne vide i da kod njih ne ulazi osim samo kojim je mahrem. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu vjerodostojnom tri skupine ljudi Allah neće sa njima nikako razgovarati na sudnjem danu. Onaj ko bude nepokoran svojim roditeljima i muškarasta žena i čovjek koji je dejus, a dejus je čovjek koji može gledati da mu žena svega i svačega radi, a ne poduzima ništa da to, da to promijeni, molim Allaha te barake od da promijeni naše stanje i da nas učini od onih koji slušaju i slijede na ispravnije. اللهم اكتب لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ويقيم الصلاة أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام فليقولوا عن حجاب أنه Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržanja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com دعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون لن ينالوا من إبائي إنني رمز النقاء سرت والتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء إنني نفسا أبي إنها تأمدني إن دربي يا أخي قدوتي في سمية فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين لا ورمي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنال من هدى الدين اغترافينا العنا أختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكي لا تخافي دين فضيلة ليس يرضى من رديلة يا ابنة الدين الجليلة أنت باحتجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملام فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لم أبالي همتي مثل الجبال أيما